Eu sunt țara românească, eu sunt țara românească, negura, negura, din vrea de braie, din vrea, baie păi de vrea, e de vrea. Este o grădină domnească, este o grădină domnească, Będę dobra i brapa i będę jedzie. Gadu mnuso, juo naszu, gadu da, mnuso, juo naszu. Ne gura, ne gura, dobra dobra i brapa i będę jedzie. Zakutka, lugaraszu, sopakutka, lugaraszu. Ne gura, ne gura, dobra dobra i brapa i będę jedzie. La colidi, la blajul, la colidi negura, negura, dâmbra, dâmbra, e libra, păie gândea e de ce. Doamna sa, Ionita, și doamna sa, Ionita, negura, negura, dâmbra, dâmbra, e libra, păie gândea e de ce. S-a făcut călugărița, s-a făcut călugărița, negura, negura, dâmbra, dâmbra, e libra, păie gândea e de La coline, la bistriță, la coline, Hrita, Negura, Negura, Libra dobra je, Libra pa je, Verda je,